Trečias skirsnis. Kreipkiteis į poną Jumaną. Netiesioginių mokesčių departamentas, koridorius A, 26 numeris. Jūs mane stebinate savo žinojimu, tarė Alberas, bet paimkite cigarą. Nuo rausvo žvakės pauksuotoje žvakidėje Liusienas užsidegė Manilą ir atsilošė sofoje. Koks jūs laimingas, kad jums nieko nereikia daryti – tarė jis, tikriausiai nei pats nesuprantate savo laimės. O ką jūs veiktumėte, brangus karalystės tramdytojau, jeigu jums nieko nereikėtų daryti? Šiek tiek su ironija atsikirto Morseras. Jūs asmeninis ministro sekretorius, tuo pat metu įveltas į visą Europos didžiausios politikos kazuistiką ir menkiausias Paryžiaus intrigėlės. Jūs ginate karalius ir, o tai dar maloniau, karalienės, steigite partijas, vadovaujate rinkimams. Savo kabinete, padedamas plunksnus ir telegrafo, laimite daugiau, negu Napoleonas laimėjo mūšių laukuose su savo špaga ir pergalėmis. Jūs turite 25 tūkstančius livrų metinių pajamų, neskaitant algos. Turite arklį, už kurį Šato Reno siūlė 400 luidorų ir kurio jam neperleidote. Jūsų paslaugoms siuvėjas jums nesugadinės nei vienų kelnių – opera, žokėjų klubas ir varjetė teatras. Ir dar drįstate sakyti, kad nėra kas jūs palinksmina. Na kągi, tuomet aš jūs palinksminsiu ir išblaškysiu. Kuogi? Nauja pažintimi. Su vyru ar su moterimi? Su vyru. Ir šiaip aš jų daug pažįstu, bet tokio nepažįstate. Iš kur jis? Iš pasaulio kraštų? Galbūt dar iš toliau. Po velnių. Tikiuosi, Ne jis turi atgabenti mums pusryčius. Ne, būkite ramus, pusryčiai ruošiami čia, namie. Jūs matau alkanas. Taip prisipažįstu, nors tai ir labai žema. Bet vakar pietavau pas poną de Vilforą. O ar pastebėjote, mielasis, kad pas tuos teismo žmonės visuomet prastai maitina? Galima pamanyti, kad juos graužė sąžinį. Peikite, peikite svetimus pietus, o kuogi nudžiugina skrandį jūsų ministrai? Taip, Bet mes bent nekviečiame padorių žmonių ir jeigu nereikėtų vaišinti mums palankių ir už mus balsuojančių plebėjų, mes labiau kaip marų bijotume pietauti namie. Tikėkite manim. Tuomet išgerkite dar taurę chereso ir paimkite sausainį. Mielai, jūsų ispaniškas vynas puikus. Matote, kad teisingai padarėme, gražindami tai šaliai taiką. Taip. O Donas Karlas? Donas Karlas gers Bordo, o po dešimties metų apvesdinsime jo sūnų su mažąja karalienė. Už tai gausite aukso Vilną, jeigu dar būsite ministerijoje. Matau, Alberai, šiandien jūs nusprendėte maitinti mane tuščiomis šnekomis. Jūs labai gerai veikia skrandį, ar ne? Bet girdžiu Bošano balsą. Pasiginčkite su juo ir jums teks apsišarvuoti kantrybę. O apie ką ginčytis? Apie tai, ką rašo laikraščiai. Bet argi aš skaitau laikraščius, niekinamai tarė Liusienas, juo geriau ginčytis. Ponas Vošanas, pranešė kamerdineris. Prašau, prašau, žiaurioji plunksna, tarė Alberas, atsistojęs ir eidamas pasitikti naujo svečio. Štai Debre, sako, jūsų nepakenčias, nors jūsų straipsnių jis neskaito. Jis sako, grina teisybę atkirto Bošanas. Aš taip pat jį ko neveikiu, nors visai nežinau, ką jis daro. Sveikas, komandorė. A, jūs jau žinote, tarė asmeninis ministro sekretorius, spausdamas žurnalistui ranką ir šipsaudamasis. Kur čia nežinosi, atsakė Bošanas. O ką apie tai kalba žmonės? Kokie žmonės? 1838 metais jų daug. Kritikai, politikai, kur jūs vienas išliūtų? Sako, kad tai visiškai pelnyta ir kad jūs gana daug sėjate raudonų seiklų, norėdama sulaukti bent truputį žydrų daigų. Neblogai pasakyta, tarė Liusienas. Kodėl jūs ne mūsiškis, brangus bošanai? Būdamas tokio proto per trejus ar ketverius metus padarytumėte karjerą. Aš tik štai ko laukiu, kad galėčiau paklausyti jūsų patarimo ministro kabineto, kuris įsilaikytų pusę metų. Dabar vieną žodį, Alberai, jo labiau, kad reikia leisti varšui Liusienui atsikvėpti. Ar mes pusryčiausim ar pietausim? Juk man reikia į deputatų rūmus. Kaip matote, mūsų amatas ne vien rožėmis kvotas. Tik tai pusryčiausime ir laukiame dar dviejų. Kai tik jie atvažiuos, eisime prie stalų. O ko laukiate? paklausė Bošanas. Vieno aristokratų ir vieno diplomatų, atsakė Alberas. Na, aristokrato teks laukti kokias dvi valandas, o diplomato dar ilgiau. Grįšiu desertui. Palikite man braškių, kavos ir cigarų. Užkasiu rūmose. Nesijaudinkite, bošanai. Jeigu aristokratas būtų net Montmorency, o diplomatas Metternichas, mes vis tiek sėstume pusryčių lygiai pusė vienuoliktos. O kol kas pasiekite Debrė pavyzdžių, ragaukite hereso ir sausainių. Gerai, pasilieku. Šiandien man būtinai reikia įsiblaškyti. O jūs kaip Debrė? O man atrodo, kad opozicija turi būti linksma, kai vyriausybė nusiminusi. Taip, bet jūs nežinote, kas man grėsia. Šiandien deputatų rūmose klausysiu danglaro kalbos, o vakare pas jo žmoną Prancūzijos fero tragedijos. Velniai griebtų tą konstitucinę santvarką, juk sakoma, kad mes galime rinkti, tai kodėl išrinkome danglarą? Suprantu, jums reikia apsirūpinti linksmumo atsargomis. Neniekinkite danglaro kalbų, tarė Debre, juk jis balsuoja už jūs, jis irgi opozicijoje. Užtat ir negerai. Aš laukiu, nesulaukiu, kada pasiūsite jį postringauti į Liuksemburgo rūmus. Tuomet leipsiu iš juokų. Brangusis, tarė Alberas Bošanui, aiškiai matyti, kad Ispanijos reikalai tvarkoje. Šiandien jūs baisiai kantas. Neužmirškite, jog Paryžiaus aukštuomenėje kalbama apie mano ir panelės Eženį Danglar vestuves. Būdamas sažiningas negaliu leisti jums tyčiotis – iš gražbylystės to žmogaus, kuris vieną gražią dieną man tars, ponas Vikonte, jūs žinote, kad aš skiriu savo dukteriai 2 milijonus? Šiaus vestuvės pertraukė jį bošanas neįvyks. Karalius galėjo jį padaryti baronu, gali pakelti peru, bet aristokratų iš jo nepadarys. Grafas de Morseras per daug didelis aristokratas, kad dėl dviejų apgailėtinų milijonų sutiktų su mezalijansu. Vikontas de Morseras – gali vesti tik markizę. 2 milijonai – vis dėlto neblogas dalykas, paprieštaravo Morseras. Tai kokio nors bolivarų teatro arba geležinkelio linijos nuo botanikos sodo iki rape akcinis kapitalas. Neklausykite jo, Morserai, tingiai prašneko Debre. Veskite, juk jūs tuokėtei su pinigų maišu. Tai argi ne vis tiek? Tebūnė ant jų vienu herbu mažiau ir vienu nuliu daugiau. Jūsų herbe yra septyni paukščiai, iš jų tris paskiriate žmonai ir jums dar lieka keturi. Vis dėlto vienu daugiau negu pas kunigaikštį Degizą, o jis vos nepasidarė Prancūzijos karaliumi, jo pusbrolis buvo Vokietijos imperatorius. Taip, ko gero, jūs teisybę sakote, Liusienai, atsiliepė įsiblaškęs Alberas. O kaipgi? Be to, kiekvienas milijonierius yra aukštos kilmės lyg pavainikis. Č, tylėkite dabre, juokdamasis tarė Bušanas, štai ateina Šato Reno, kuris norėdamas išgydyti jūs nuo paradoksų manijos, pervers savo prosenio Reno de Montobanų špagą. Tuo jis pažiai savo orumą, atsakė Liusienas, nes aš labai žemos kilmės. To ir betrūko, sušuko Bošanas, ministerija uždainavo beranžė motyvais, viešpatie, kur mes einame. Ponas Dešato Reno, ponas Maksimilianas Morelis, pranešė kamerdineris. Vadinasi, jo visi, tarė Bošanas, ir mes sėdame pusryčiauti, nes jeigu neklystų dviejų ir te laukite, Alberai. Morelis? Nustebęs sušnipždėjo Alberas. Kas per vienas tas Morelis? Tačiau jam nespėjus baigti sakinių, ponas Dešato Reno, gražus kokių 30 metų jaunuolis, aristokratas, nuo kojų iki galvos, tai yra su Gišo išvaizda ir Mortemaro protu, paėmė Alberui už rankus. Leiskite man, Alberai, tar jis, pristatyti jums spahių kapitoną Maksimilianą Morelį, savo draugą ir išgelbėtoją. Beje, šitokio žmogaus nereikia rekomenduoti. Vikonte, pasveikinkite mano herojų. Jis pasitraukė į šalį, užleisdamas vietą aukštam ir oriam, plačiaus kaktos, skvarbaus žvilgsnių su juodais ūsais jaunuoliui, kurį mūsų skaitytojai matė Marselyje gana dramatiškomis aplinkybėmis ir užtat gal jo neužmiršo. Puiki, gražiai gulinti pusiau prancūzišką, pusiau rytietišką uniformą ryškino jo plačią krūtinę, papuoštą garbiais legiono kryžiumi ir liekną liemenį. Jaunasis karininkas grakščiai ir mandagiai nusilenkė. Morelio visi judesiai buvo grakštus, nes jis buvo stiprus. Ponas Morelį, nuoširdžiai tarė Alberas. Baronas Dešato Reno iš anksto žinojo, kad suteiks man didelį malonumą, supažindindamas mane su jumis. Jūs, jo draugas, tikiuosi, tapsite ir mano draugu. Puiku, tari Šato Reno, ir palinkėkite, mielas Vikonte, kad prireikus ir jums jis padarytų, ką padarė man. O ką jis padarė, paklausė Alberas. Baronas perdeda, paprotestavo Morelis. Iš tikrųjų apie tai neverta kalbėti. Kodėl neverta kalbėti, sušuko Šato Reno, gyvybei neverta, kad apie ją būtų kalbama? Iš tiesų jūs per didelis filosofas, mielas ponė Morelė. Jums gera taip kalbėti, kai rizikuojate gyvybę kiekvieną dieną, o aš, kuriam tai atsitiko taip nelauktai? Iš viso to, baronė, man aišku tik viena. Kapitonas Morelis išgelbėjo jums gyvybę. Taip, patvirtino Šato Reno. O kaip tai atsitiko? paklausė Bošanas. Bošanai, bičiuli, mirštų iš bado, sušuko Debre, nereikia ilgų pasakojimų. Bet argi aš jums kliudau sėstis prie stalo? atšovė Bošanas. Šato Reno viską papasakos mums pusryčiaujant. Ponai, tarė Morseras, turėkite galvoje, kad dabar tik 15.11 ir mes laukiame paskutinio svečių. Ak taip, diplomatų, patikslino Debre. Diplomatų ar ko nors kito aš nežinau. Žinau tik tiek, jog buvau davęs jam vieną uždavinį, kurį jis taip puikiai atliko, kad jeigu būčiau karalius, padaryčiau jį visų savo ordinų kavalieriumi. Iš karto net ir aukso Vilnos, ir keliaraiščio. Jeigu dar nesėdame prie stalo, tarė Debre, prisipilkite stiklinę Hereso, kaip mes padarėme, ir papasakokite mums tai, baronė. Jūs žinote visi, kad neseniai man buvo kilusi mintis nuvykti į Afriką. Tai kelias, kurį jums parodė jūsų proseniai, mielas Šato Reno, mandagiai įterpi Morseras. Taip, bet vargu ar jūs, kaip jie, tai darėte norėdamas išvaduoti Kristaus karstą. Jūsų teisybei, bošanai, atsakė jaunasis aristokratas. Aš, kaip mėgėjas, norėjau tik pašaudyti iš pistoletų. Kaip žinote, dvikova man žadina pasibjaurėjimą nuo to laiko, kai du mano sekundantai, kuriuos pasirinkau sutvarkyti reikalui, privertė mane sutriuškinti ranką vienam iš geriausių mano bičiulių. Vargšui Fransui Depine, jūs visi jį pažįstate. Taip, tiesa, tarė Debre, su juo jūs kažkada kovėteis, o dėl ko – Nors užmuškite neprisimenu, atsakė Šatoreno. Bet puikiausiai prisimenu, kad nenorėdamas leisti trūnyti savo talentų šioje srityje, aš nusprendžiau išbandyti ant arabų kailio naujus, neseniai padovanotus pistoletus. Todėl iškeliavau į Oraną, iš Orano pasiekiau Konstantiną ir atvykau kaip tik tuo metu, kai nebebuvo apgulimo. Aš ėmiau trauktis kartu su kitais, dvi paras šiaip taip iškentėjau, dieną lietų, o naktį sniegą. Bet trečią rytą mano arklys padvėsė nuo šalčio. Vargšas gyvulys buvo pripratęs prie gūnių ir šiltos arklidės. Tai buvo arabiškas arklys, bet jis nepažinojo tėvynį susidūręs Arabijoje su 10 laipsnių šalčių. Štai kodėl norite pirkti mano anglišką ristūną, tarė Debre. Tikitės, kad jis lengviau pakels šaltį negu jūsiškis arabas. Klystate, aš prisiekiau daugiau niekada nevykti į Afriką. Taip labai įsigandote? paklausė Bošanas. Taip, prisipažįstu, atsakė Šato Reno. Ir buvo ko. Taigi mano arklys padvėsė, ėjau pėščias. Tik staiga link manęs ėmė lėkti šuolys šeši arabai, norėdami nukirsti man galvą. Du nušoviau šautuvu, du iš arti pistoletų paklojau, bet dar du liko, o aš buvau beginklis. Vienas grėbi man už plaukų, štai kodėl kerpu juos taip trumpai, ar maža kas gali atsitikti – Kitas prikišo prie kaklo jataganą ir aš pajutau šaltą plieną. Bet taiga šis ponas savo ruoštų užpuolė juos, pistoletų šūvių patiesi tą, kuris laikė mane už plaukų ir suskaldi galvą kitam, kuris ketino perskrusti man gerklę jataganu. Jis buvo įsipareigojęs tą dieną išgelbėti kam nors gyvybę. Atsitiktinumas lėmė, kad tai buvo mano gyvybė. Kai būsiu turtingas, užsakysiu pas Klagmaną ar pas Maroketį atsitiktinumo statulą. Tai buvo rugsėjo penktoji, tari šipsodamasis Morelis. Diena, kurią stebuklingai buvo išgelbėtas mano tėvas. Kiekvienais metais, kaip įmanydamas, stengiuosi pažymėti tą dieną, atlikdamas ką nors herojišką, ar ne, pertraukė jį Šato Reno. Trumpai sakant, man pasisekė, bet tai dar ne viskas. Išgelbėjęs mane nuo peilio, išgelbėjo ir nuo šalčio, atiduodamas man ne pusę savo apsiausto, kaip padarė šventas Martynas, o visą. Paskui ir nuo badų, Pasidalydamas su manim, spėkite kuo? Felikso paštetu, paklausė Bošanas. Ne, savo arklių, kurio kiekvienas su dideliu apetitu suvalgėme po gerą gabalą. Tai buvo nelengva. Suvalgyti gabalą arklių? Juokdamasis paklausė Morseras. Ne, padaryti tokią auką, atsakė Šato Reno. Paklauskite Debre, ar jis paukotų savo anglišką ristūną dėl kokio nepažįstamo. Dėl nepažįstamo ne, atsakė Debre, o dėl draugo galbūt. Aš nujaučiau, kad jūs tapsite mano draugu baronė, tari Morelis. Be to, kaip jau turėjau garbės pasakyti, vadinkite tai heroizmu ar auka, tą dieną aš turėjau kuo nors atmokėti likimui už netikėtą laimę, kuri kadaise mus aplankė. Istorija, apie kurią užsiminė ponas Morelis, toliau kalbėjo Šatoreno iš tikrųjų nuostabi. Ir kai su juo geriau susipažinsite, jis ją kada nors papasakos. Šiandien susirūpinkime skrandžių, o ne prisiminimais. Kurią valandą pusryčiaujate, Alberai? Pusė vienuoliktus. Punktualiai? Paklausė Debrei, sitraukdamas laikrodį. Jeigu reikės, jūs man leisite pavėluoti penkias minutės, pasakė Morseras. Nes aš taip pat laukiu išgelbėtojų. Kieno? Savo paties, po velnių, tarė Morseras. Argi jūs manote, kad manęs negalima kaip kiekvieno kito iš kur nors išgelbėti? ir kad tik vien arabai kapoja galvas. Mano pusryčiai, filantropiški pusryčiai, ir prie mūsų stalo, aš bent tikiuosi, sėdės du žmonijos geradariai. Ką darysime, tarė Debre, juk mes turime tik vieną Montiono premiją. Kągi, ji bus paskirta tam, kuris nieko jos nenusipelnė, pasakė Bošanas. Paprastai akademija taip ir išsipainioja iš kebliaus padėties. O iš kur atvyks jūsų išgelbėtojas, paklausė Debre. Prašau atleisti už tokį mano atkaklumą. Prisimenu kartą jūs man atsakėte, bet taip miglotai, kad aš drįsau paklausti antras įkį. Tiesą sakant, tarė Alberas, aš nei pats nežinau. Prieš tris mėnesius, kai jį pakviečiau, jis buvo Romoje. Bet kas gali pasakyti, kur jis spėjo pabuvoti per tą laiką? Ir manote, kad jis galės būti punktualus, paklausė Debrė. Aš manau, kad jis viską gali, atsakė Morseras. Turėkite galvoje, kad net su penkiomis pavėlavimo minutėmis belieka laukti tik dešimt. Tai aš jomis pasinaudosiu ir papasakosiu jums apie savo svečią. Atleiskite, tarė Bošanas, ar tai bus felgetonas? Net puikus, atsakė Morseras, ir nepaprastai įdomus. Tai papasakokite. Reikia man kuo nors atsigriepti, jeigu jau nepatenku į rūmus. Per paskutinį karnavalą aš buvau Romoje. Mes tai žinome, pertraukė jį Bošanas. Taip, bet nežinote, kad mane buvo pagrobę plėšikai. Plėšikų nėra, pasakė Debre. Ne, yra, egzistuoja ir dar kokie baisūs. Aš noriu pasakyti žavus. Jie man pasirodė siaubingai puikus. Klausykite, brangus Alberai, tarė Debre. Prisipažinkite, kad jūsų vyrėjas vėluoja, kad Austrijas dar neatvežtos iš Marenis arba Ostendis ir kad ponios de Mentenon pavyzdžių valgymą norite pakeisti pasakomis. Prisipažinkite, brangusis, mes tokie mandagus, kad atleisime jums ir išklausysime jūsų istoriją, nors ji būtų ir labai fantastiška. O aš jums sakau, kad nors ji ir fantastiška, joje nebus nei vieno žodžio neteisybės. Taigi plėšikai mane sučiupo ir nugabeno į gana nejaukę vietą, vadinamą Šventų Sebastijonų katakombomis. Žinau jas, tarė Šatoreno, vos nesusičiupau ten drugio. O aš jį iš tikrųjų susičiupau, tarė Morseras. Man buvo pareikšta, kad aš belaisvis ir kad už mane reikalaujama išpirka menknikis 4000 romėniškų ekių, 26 tūkstančiai turkiškų livrų. Deja, aš turėjau tik 15 šimtų, mano kelionė ėjo į pabaigą ir kreditai buvo išeikvoti. Aš parašiau Francui. Taip, juk Francas viso to liudytojas ir jūs galite paklausti jį ar aš prasimaniau nors žodį. Parašiau Francui, kad jeigu 6 valandą ryto jis neatveš 4000 ekių, 10 minučių septintus būsiu priskirtas prie palaimintų šventųjų ir šlovingųjų kankinių, kurių draugijoje turėjau garbės atsidurti. Patikėkite, ponas Luidžis Vampa, taip vadinosi plėšikų vadas, būtų ištesėję savo žodį. Bet Francis atvežė 4000 ekių, paklausė Šato Reno. Velniai grieftų, Gauti 4000 EQ labai paprasta, kai vadiniesi Francas Depini ar Alberas de Morseras. Ne. Jis atvyko be nieko, lydimas svečių, apie kurį kalbu ir su kuriuo tikiuosi jūsų pažindinti. Tai tas ponas Heraklis, užmušęs kaką ar persėjas išlaisvinęs Andromedą? Ne, jis maždaug mano ūgio. Apsiginklavęs iki dantų? Jis neturėjo net mesgimo virbalo, bet užmokėjo išpirką, Jis pasakė porą žodžių vadui į ausį ir aš buvau išlaisvintas. Jo net atsiprašė, kad tave sulaikė, pridūrė Bošanas. Taip ir buvo, patvirtino Morceras. Gal jis ar jostas? Ne, tik grafas Montekristas. Tokios pavardės nėra, tarė Debre. Ir man taip atrodo, pridūrė Šatorenu su tokiu įsitikinimu, tarsi jis atmintinai būtų žinojęs visos Europos genealoginės knygas. Argi kas kada nors yra girdėjęs apie grafus Montekristus. Gal jis kilęs iš šventosios žemės, tarė Bošanas. Tikriausiai koks nors jo protėvis valdė Golnogotą, kaip Mortemarai mirties marės. Atleiskite, ponai, pasakė Maksimilianas, bet aš manau, kad galiu padėti jums išbristi iš painiavus. Montekristas, salelį, apie kurią dažnai kalbėdavau jūreivį, tarnavė pas mano tėvą. Smiltelį viduržėmių jūroje – Atomas visatoje. Grina teisybei, tarė Alberas. Ir žmogus, apie kurį jums pasakoju, yra tos smilteliais, to atomo valdovas ir karalius. Jis matyt nusipirko grafo titulą kur nors Toskanoje. Ar tas jūsų grafas turtingas? Manau, kad turtingas. Bet juk tai, man rodos, turi būti matyti. Klystate, Debre, aš jūsų nesuprantu. Skaitėte tūkstantį ir vieną naktį. Koks čia klausimas? Argi galima pasakyti, kas ten prieš jūs, turtuoliai ar skurdžiai? Kas jų rankose? Kviečių grūdai ar rubinai ir deimantai? Jums atrodo vargingi žvėjai ir staiga jie įveda jūs į kokią nors paslaptingą olą ir jūs išvystate lobius, už kuriuos galima nusipirkti visą Indiją. Na ir kas iš to? O tai, kad mano grafas Montekristas yra vienas iš tokių žvėjų. Net jo vardas iš tenai. Jis vardu jūrininkas Sindbadas ir turi olą pilną aukso. Ar jūs matėte tą olą? paklausė Bošanas. Aš ne, bet Francas matė. Tik žiūrėkite, jam girdint, nei žodžio apie tai neprasitarkite. Francas ten buvo įvestas užrištomis akimis. Jam patarnavo nebyliai ir moterys, prieš kurias Kleopatra paprasčiausia mergiauti. Beje, dėl moterų jis nėra visai tikras, nes jos pasirodė tik po to, kai jis paragavo hašišo. Taigi gal jis palaikė moterimis kokias nors statulas. Jaunuoliai žiūrėjo į Morserą ir jų akys aiškiai bylojo. Tu išsikraustai iš proto arba mus smulkinė. Iš tikrųjų, susimastęs tarė Morelis, kažką panašaus į tai, ką pasakoja ponas de Morseras, aš esu girdėjęs iš vieno seno jūreivio pavardę Penelono. Aš labai džiaugiuosi, kad ponas Morelis mane paremė, pasakė Alberas. Jums matyt nepatinka, kad jis įmeta atsiekamą į siūlą į mano labirintą. Atleiskite, brangus bičiuli, tarė Debre, bet jūs pasakojote tokius neįtikimus dalykus? Neįtikimus jums, nes jūsų pasiuntiniai ir konsulai apie tai nerašo. Jiems nėra kada, jie neturi laiko, jie turi engti savo keliaujančius tevinainius. Šit jūs ir supykote ir puolate vargšus mūsų atstovus. Bet kaipgi jie gali ginti jūsų interesus? Rūmai vis apkarpo jų atlyginimus, padėtis pasidarė tokia, kad neatsiranda žmonių, norinčių eiti tas pareigas. Gal pageidaujate būti pasintiniu, Alberai? Aš jums išrūpinsiu paskirimą į Konstantinopolį. To betrūko, kad sultonas, vos tik man užtarus Mahometą Ali, atsiųstų virvelę ir kad mano paties sekretoriai mane pasmauktų. Na, matote, tarė Debre. Taip, bet monografas Montekristas tikrai egzistuoja. Visi pasaulyje egzistuoja, tai niekam nenaujiena. Visi egzistuoja žinoma, bet ne visi turi juodaodžių vergų, kunigaikštiškas paveikslų galerijas, muziejinių ginklų, arklių, kainuojančių po 6 tūkstančius frankų, meilužių graikių. Ar jūs matėte tą meilužę graikę? Taip ir mačiau ir girdėjau. Mačiau valiais teatre, o girdėjau kartą, kai pusryčiau pas grafą tai jis valgo, tas nepaprastas jūsų žmogus. Teisybę sakant, valgo tiek mažai, kad apie tai ir kalbėti neverta. Pamatysite, jis vampyras. Juokitės, jei norite, bet tą pat sakė grafienė G, kuri, kaip žinote, pažinojo lordą Rotveną. Sveikinu, Alberai. Tai labai tinka žmogui, nesiverčiančiam žurnalistiką, sušuko Bošanas. Tai verta liūdnai išgarsėjusius konstitucionel jūrų gyvatys. Vampyras tiesiog puiku. Akys rausvus. Jų vyždžiai pagal norą įsiplečia ar susitraukia. Tari debre, erelių nosis, didelė atvira kakta, veide nei lašelių kraujo. Barzda juoda, dantys blizga ir aštrūs, tokios pat ir manierus. Taip ir yra, liusienai, tari morseras. Visi požymiai kuo tiksliausiai nusakyti. Taip, elksena kupina ironijos ir kandumo. Su juo susidūrus mane dažnai nukrėsdavo šiurpas. O vieną kartą, kai mes drauge žiūrėjome mirties bausmės vykdymą, aš maniau, kad apalpsiu ne tiek dėl budelio darbo ir dėl pasmerktųjų riksmų, kiek dėl grafo išvaizdos ir šaltakraujiškų jo pasakojimų apie visokiausias mirties bausmes. Ar tas grafas nebuvo nusivedęs jūsų į kolizėjus griuvėsius, norėdamas pačiulpti jūsų kraujo morserai? paklausė Bošanas. Ar išvadavęs neprivertė jūsų pasirašyti kokį nors ugnies spalvos pergamentą, kad atiduodate jam savo sielą, kaip Izaija savo pirmgimystės teisės? Juokitės, juokitės, kiek tik norite, tari Morseras piktelės. Kai aš į jūs žiūriu, puikieji paryžiečiai, nuolatiniai Gento bulivaro, Bolonės miško lankytojai, ir prisimenu tą žmogų, iš tikrųjų man rodosi, kad mes skirtingų padermių žmonės. Ir aš tuo didžiuojuosi, tarė Bošanas. Šiaip ar taip pridūrė Šato Renu. Jūsų grafas Montekristas laisvalaikių valandėlėmis puikus žmogus, jeigu žinoma, užmiršime jo reikaliukus su italų plėšikais. Jokių italų plėšikų nėra, tarė Debre. Jokių vampyrų taip pat nėra, pridūrė Bošanas. Nėra nei grafo Montekristo, toliau kalbėjo Debre. Girdite, Alberai, muša pusė vienuoliktus. Prisipažinkite, kad jūs sapnavote baisų sapną ir eime pusryčiauti, tarė Bošanas. Bet dar nenutilus sieninio laikrodžio dūžių aidui atidarė durys ir Žermenas pranešė. Jo šviesybei grafas Montekristas. Visi nejučiom krūptelėjo, įsiduodami, kad juos labai paveikė Morsero pasakojimas. Ir pats Alberas pradėjo staiga nepaprastai jaudintis. Niekas nebuvo girdėjęs nei karietos dardėjimo, nei žingsnių koridoriuje. Net durys atsidarė be garso. Tarp durį pasirodė grafas – Jis buvo apsirengęs labai paprastai, tačiau pats reikliausias aukštuomenys liūtas jo kostiumui nieko nebūtų galėjęs prikišti. Viskas atitiko rafinuočiausią skonį, viskas. Frakas, skrybėlė ir marškiniai buvo pasiūta nagingiausių meistrų. Jis atrodė nedaugiau kaip 35 metų ir ypač visus apstulbino nepaprastas jo panašumas į portretą, kurį buvo nupiešęs Debre. Grafas, šipsuodamasis prie tiesė prie Albero, kuris jį pasitiko ir karštai paspaudė jam ranką. Punktualumas, karalių mandagumas, kaip tvirtino, kiek žinau, vienas mūsų monarchas, tarė Montekristas. Bet keliautojai, nors ir kaip norėtų, ne visada gali šiaus taisyklys laikytis. Tačiau tikiuosi, brangus Vikonte, kad jūs, atsižvelgdamas į karštą mano norą būti punktualiam, atleisite už tas dvi ar tris sekundės, kurias regis vis dėlto pavėlavau. 500 mylių ne visada galima nuvažiuoti be kliūčių, ypač Prancūzijoje, kur, sako, uždrausta mušti vežėjus. Ponas grafė, tari Alberas. Aš kaip tik informavau, kad laukiu jūsų, savo draugus, kuriuos pakviečiau čia, nes buvote davęs malonų pažadą mane aplankyti. Leiskite su jais supažindinti. Baronas Šato Reno, kurio kilmingumas siekia 12 perų ir kurio proseniai sėdėjo prie apvaliojo stalo ponas Liusienas Debre, vidaus reikalų ministro asmeninis sekretorius. Ponas Bošanas, pavojingas žurnalistas, Prancūzijos vyriausybei siaubas. Jis plačiai žinomas savo tėvynėje, bet Italijoje galbūt apie jį nieko negirdėjote, nes jo laikraštis ten uždraustas. Pagaliau ponas Maksimilianas Morelis, spajų kapitonas. Ištaru šį vardą grafas, kuris iki tol visiems spaudė ranką labai mandagiai, bet su grinai anglišku abejingumu ir šaltumu, nejučiom žengė žingsnį priekį ir išbliškė jau skruostai staiga raustelėjo. Jūs dėvite nugalėtųjų prancūzų uniformą, tarė jis, tai puikiai uniforma. Buvo sunku pasakyti, koks jausmas apimė grafą, nes jo balsas suvirpėjo ir tartum nejučia sublizgo akys tokios gražios, ramios ir giedros, kai jis žvelgdavo nuo širdžiai. Ar jūs niekada nesate matęs mūsų afrikiečių? paklausė Alberas. Niekada atsakė grafas visiškai susivaldęs. Pone, po tą uniformą plaka viena iš drąsiausių ir kilniausių mūsų armijos širdžių. Vikonte, pertraukė jį Morelis. Leiskite man baigti, kapitone. Ir mes dabar sužinojome, toliau kalbėjo Alberas, apie tokį herojišką pono Morelio poilgį, kad nors aš matau jį šiandien pirmą kartą gyvenime, prašau leisti rekomenduoti jums grafę kapitoną kaip mano draugą. Alberui tariant šiuos žodžius – Keistai nejudrus Montekristo žvilgsnis, taiga raustelėje skruostai ir virptelėje akių vokai bylojo, kad grafas jaudinasi. Šit kaip, sušuko jis, vadinasi kapitonas kilnus žmogus, tuo geriau.